katika matunda inayopatikana kwa mtu kudumu kutenda amali ambayo kwa sawa sababu ni sababu linnajati min alkarb mtu kufaulu kuokoka kutokamana na huzuni kutokamana na shida wa shadaid fi dunya wal akhirah duniani na kesho akhira wewe kudumu tu kufanya amali ambayo kwa sawa ni sababu ya wewe kuokoa kutokana na shida kutokana na huzuni kutokana na tatizo qala alhasib ibn rajab al-hanbali rahimahullah Al-Hafidh Ibn asema fi sharhihi akisherehesha hadithun hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amekuwa mtume asema ihfadhillah tajidhu amamak akifasiri hadithi asema maanahu maana yake anna man hafidha hududallah atakayehifadhi akaichunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala waraa huquqah na akaangalia na kuchunga haki za Allah subhanahu wa ta'ala faida nini wajada Allah ma'ahu fi jami' ahwal atampata Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja naye katika hali zake zote kisha asema yansuruhu Allah subhanahu wa ta'ala mtu kama huyu kwa kudumu kutenda amali ambayo ni sawa ndiyo sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumnusuru wayahfadhuhu na ndiyo sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumhifadhi kisha waiwafiquhu Allah subhanahu wa ta'ala anamwafikia mambo yake akawa ni sawa wayuayiduhu na pia Allah subhanahu wa ta'ala anampatia nguvu na kumsaidia mtu huyu kwa kitu gani kwa yeye kuchunga na kuangalia mipaka za Allah subhanahu wa ta'ala endelea sema fa innahu qaimun ala kulli nafsin bima kasabat Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kuwasimamia waja mambo yao yote Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kuwalipa waja kwa yote ambayo wanayafanya kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ma'alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun hii yote yaonesha kwamba mtu kudumu kutenda amali amekomba ni nzuri ndiyo sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumnusuru katika mambo yake ndio sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumwafikia katika mambo yake